internaziai contactoi pli fortigas nian lingvon. Ciam mi pasintan sabaton ce estis la Zamenhof feston en Vieno, tio estis por mi exterordinara evento, char pasis celcae iardecoi de ciam mi partoprenis en Esperanto Aranjo en Austrio. Dum tiu iardecoi, mi ja partoprenis multain internaziain esperanto aranjoin en Europo, cae ec en Sudamerico, sed ne en Austrio. La causo por tio cusas en mia profesio, ciu en esperantuio estas tre malofta. Nome, mi estis export commercisto cae vendis productoin de la entreprenoi por ciui mi laboris, en la tutan mondon por fari tion, mi devis voyagi multe, cae tiu cele parolis, cae correspondadis, en plurai lingvoi. Mi ciam iel sentis min representanto de Austrio en exterlando. Tiu directigio al exterlando, ali flanque, conducis al tio, che miai en landai ligoi restis malfortai, Esperanton mi ciam consideris afero, ciu directigas exterlanden, cae tial mi tui, ecte ciam mi habis la ocazon parto preni en internaziai esperanto aranjoi exterlande, mi faris tion. Tie mi ja povis practici la lingvon, dum en Austrio, cun Austrae esperantistoi, tio ciam restis ambigua afero, char oni neniam sciis, Ciu paroli esperante au germane. Cai mi ancau constatis che austrai esperantistoi parolas spezzon de austrezza germanezza versio de esperanto, ciu ja esto suffice clara cae bona, set al ciu mancas la belezzo ciun la lingvo ja sendube en havas. Mi jam ectela 1970 jaroi regule auscultis la elsendo in de pola radio en esperanto, cae tie audis lingvon, ciu tre placis al mi. Mi ancau tiam multe parolis cun esperantistoi el Croatio, Italio, cae Hispanio. Exemple Ivo la penna estis Croato, ciui influis mian paroladon de esperanto cae tio pli cae pli contrastis alla parol maniero de austrai esperantistoi. Mi constias che Austrio estos nur exemplo por parol maniero en iulando. Eblas trovi multain similain exemploin en naibarae landoi, cae en la cetera mondo. Temas pri tute normala fenomeno, char plei multai esperantistoi appena o havis regula in contatto in cun exterlandai parolanto i den ia linguo mia conscio pritio iam frue vecis en mila desiron paroli en radio kai quan cam tiam austria radio el sendis en esperanto mi ti en niam povis paroli kai mia admiris la el in de pola radio kai ti al sercis la contacton cun pola radio, cae visitis la redaccion en Varsovio en la jaro 1997. Mi tie povis paroli en radio el sendo, el cio nascigis la esperanta ret radio. Hodiau, pro le interreto, cae la facilae contacte blezoi, cun esperantistoi en naibarae landoi, la internazia cun plectigio de esperantistoi estas pli forta quo positive efficas alla lingua practico. La esperanta retra dio volas, cae povas contribui al tiu positiva evoluo.